Məsələn, müsəlmanlar ən birinci təqva olmağızı çağırırlar. Və bir Rasul sallallahu aleyhi səlləmin bizə bir tövsiyəsindən oxuyacaq. O da Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm Omar bin Xattab necə rivayət edir. Bir Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm buyurdu ki, İnnəmələ amalu bin niyyət və innəmə likullə mri'in mə nəvə فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه Və məşhur bir hədislərdən biridir. Omar Xattab rivayət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisdə, bu hadisdə buyurur ki, əməllər niyyətə görədir. Yəni, kim nə əməl edir, niyyətinə bağlıdır. Niyyəti nə olacaq, əməlindən də onu qazanacaq. Və kimin niyyəti hicrət etməkdə Allah və Rasulü üçün olsa, və onun hicrəti Allah və Rasulü üçün olacaq. Çünki niyyət odur. Və kimin niyyəti dünya bir nəysə mənfəətinə görə olsa və ya bir qadınla kəmin kəsmək üçün olsa, hicrəti hələ onda bəhs edəcək, fərqlənəcək. O, bu hədis doğrudan da böyük hədislərdən, yəni əzəmətli hədislərdən biridir, hansı ki, çox mənalar verir və alimlər iman bu hədisi qeyd edirlər. Xüsusən də İmam Buxari rahimehullah səhil öz səhihin bu hədisdən başlayır. Və təbii ki, bunun da məqsədi var. Çünki niyyət ən birinci əməldir. Niyyət. Və hədisdə, ümumiyyətlə, bu hədisdə faydalar var, tərbiyəvi faydalar. Ən birinci, təbii ki, niyyətin mühümliyi niyyətin mühümliyi görsənir. Çünki hər bir əməldə niyyət olmalıdır. Və o niyyətin salih olmağı ilə, fasid, olma, fasid, fasid olmağı ilə və onun fəziləti görsənir, onun əzəmətliyi bildirilir, ölçülür. Çünki bütün əməllər niyyətə bağlıdır. Hər əməl, hər əməlin savabı əzəmətliyi Allah yanında. Faydası o əməli edənin niyyətinə bağlıdır. Niyyət necə olacaq? O cürdə qazanacaq. Yəni, niyyət böyük əməli balatalaşdıra bilər, heç nə eləyə bilər. Həmçinin niyyət balaca əməli böyüdə bilər. Fikir verirsiniz ki, niyyət böyük rol oynayır ibadətdə. O ibadətin düzgün olmağı üçün, qəbul olmağı üçün, həm sahibinə fayda verməyi üçün və həmçinin e, tərbiyəvi faydalardan hədistə qardaşlar, bu birinci idi. İkinci fayda odur ki, insanlar fərqlənir həmçinin, biz görürük hədistən. Eləsi var. Ola bilər əməl bil olsun, lakin fərqlənir niyyətlərinə görə bir əməl, neçə insan bir əməl eləyə bilər, lakin əməllər fərqlənə bilər niyyətlərinə görə. Və biz görürük hədistə, kimisi Allah və Rasul üçün niyyəti, kimisi üçün dünyadır və ya hansısa qadınla kəmin kəsmək. Yəni, bu hədis göstərir ki, bizə insanlar niyyətlərində fərqlənirlər. Əməlin qəbul olmağında fərqlənirlər. Qəbuldur əməl, yoxsa qəbul deyil savabda fərqlənirlər, ə, əməlin naqisliyində fərqlənirlər. Təbii ki, bunlar hamısı nəyə yenə bağlıdır? Bu ixtilaflar niyyətin sadiq olması və ya sadiq olmamasına, fəsad olması və ya fəsad olmamasına, ə, o əməlin kamilləşdirir və ya nöqsanlaşdırır. Həmçin faydalardan qardaşlar, hədisdə olan ə, faydalardan, xüsusən tərbiyəvi faydalardan üçüncü budur ki, savablar bağlıdır niyyətlərə. Savablar əməllərdə bağlıdır niyyətlərə. Və biz görürük ki, əgər əgər Allah üçün olsa, savab qazanacaq. Allah üçün olmasa, yox, sadəcə mücərrəd bir feil olsa, əməl, o savab qazanmayacaq və onun əlində heç vaxt faydalanmayacaq. Ona görə münafiqlər faydalanmadı, əməlləri fayda vermədi. Çünki niyyətləri başqa idi. Aydındır. Ona görə münafiqlərə fayda vermədi onların bu əməlləri. Həmçinin qardaşlar, dördüncü faydalardan olan hədistə niyyətin əməllərlə münasibəti budur ki, ən birinci niyyət ibadəti adətdən fərqləndirir. Niyyətlə fərqləndirir. Yəni, bir var adətdir, adətən eləyir, bir var niyyəti Allah üçün və Rasuldur. Allah üçün və Rasul üçün olanda ibadət olur. Hətta yiyib içmək olsa da, əgər sənin niyyətin yiyib içməyində niyyətin odur ki, özə baxasan, sağlam olasan, hətta ibadəti eləyə biləsən. Çünki e, rayət eləməsən, xəstələnəcəksən, ibadətdə də zəifləyəcəksən. Niyyətin odur ki, güclü müsəlman olasan, İnşallah yemək, içmək də niyyət, e, ibadətdir. Həmçinin yatmaq da. Niyyətin odur ki, yatasan ibadətləri eləmək üçün, xüsusən, layiqincə eləmək üçün, o ibadət də niyyət olur. E, yuxu da ibadət olur, yavaşlar. Görürsünüz, niyyət ən birinci e, faydalanan mühümliyindən odur ki, adətlə ibadəti fərqləndirir. Həmçinin, e, məsələn, həmçinin misal çəkmək olar, məsələn, biri var, çimirsən cənabət qüsrünə görə, biri də var, çimirsən hələbələ sərinlənməyə görə və ya təmizlənməyə görə, lakin nə fərqləndirir bu iki əməli? Niyyət. Həmçinin, qardaşlar, niyyətin, e, yəni, faydalanan həmçinin e, ibadətləri bir-birindən ayırmaq üçün. Məsələn, niyyətlə Zorla əsrdə o rükətdir. Və heç bir fərqi yoxdur. Lakin fərq nədədir? Niyyətdə. Yəni, niyyət həmçinin ibadətləri fərqləndirmək üçündür. Bu fərzdir, bu sünnədir, bu müstəhəbdir. Fikirləsən niyyətin olur. Görsənmir, ancaq hər şey demək olağa bağlıdır. Həmçin, qardaşlar, e, Niyyətin faydalarını həmçinin niyyət qəsdi görsün, bildirir. Qəsdi bildirmək üçündür. Yəni, sənə əməlin niyyətlə bilinir ki, Allah üçündür, yoxsa qeyris üçün. Gör, niyyət nə boyda rol oynayıb insanın həyatında. Baxmayaraq, görsəm yenə əməldir. Çünki niyyət qəlbi əməllərdəndir. Əməllər var qəlbi, var, əzaların əməlləri var qəlbi əməllər. Qəlbə əməllər də əsasdır. Çünki qəlbə əməllər layiqincə olmasa, onlar təsir edir zahir əməllərə. Qəlbə əməllərdən niyyət, ixlas, Allah qorxusu, qorxusu sidq, sadiq olmaq, mühabbə, təvəkkül və s. Ona görə qardaşlar, qəlbə əməllər üzərində işləmək lazımdır. Xüsusən niyyətdə. Hər bir şeydə Allah üçün olmalıdır niyyət. Həmçinin 5-ci faydalardan qardaşlar, tərbiyyəvi, tərbiyyəvi faydalardan hədisdə ə, e, necə qeyd etdik, insan ola bilər adi adəti müştəhəb bir əmrə çevrilsin, niyyətinə görə və o da, o da ibadəti çevrilsin. Niyyət adi bir adəti ibadəti çevirir. Necə ki, məsələn, sən bir qardaşla oturub durursan və ya ziyarət edirsən onu, niyyətin qardaşlığı saxlama, niyyətin onun qəlbinə sətərəhləndirmək və s. Əlhamdülə, o da ibadət sayılır. Yox, əgər dünya olsa, heç nə. Dünya olsa, heç nə. Həmçinin, qardaşlar, faydalardan həmçinin, 6-cı faydalardan, hədisdə, tərbiyə faydalardan e, <clears throat> bu hədis göstərir ki, niyyətin vacibliyi, onun ona fikir verməyin, onu müalicə etməyin daima. Çünki hər bir əməl ona bağlıdır. Ona görə ona fikir vermək lazımdır həmişə. Niyyəti cəhətmək lazımdır. Həmçin, qardaşlar, faydalardan, həmçin tərbiyə faydalardan niyyət görsəniz hədisdən niyyət sabiq olmalıdır və həmçinin Niyyət həmçinin Peyğəmbər sallallahu sünnəsinə görə uy olmalıdır, uyğun. Çünki dedi ki, Allah, kimin niyyəti Allah və Rasulun sünnəsidir. Bunu göstərir ki, hələ bu la ilah illallah Muhammed Rasulullahdır. La ilah illallah xalis, ixlas, ibadət, ixlas xalis olmalıdır. Muhammed Rasulullah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yoluna uyğun. Bu da görsədir, yəni və bunu həmçin faydalardan. Ona görə qardaşlar, ona görə Fudeyl ibn İyaddan soruşanda ki, liyabluvakum eyyukum əhsənu əmələ soruşanda ki, bu ayə mənasın Allah subhanətə alə sizi imtihana çəkir, hansınız yaxşı əməl sahibi olacaqsınız. Fudayl ibn İyad deyir ki, yəni o əməl ki, xalisdir və savabdır. Əməl, dedi, Əgər xalis olsa, savab olmasa qəbul olmur. Və əgər savab olsa, xalis olmasa yenə qəbul olmur. Və ona görə deyir ki, rahiməhullah, xalis o vaxt olur ki, Allah üçün olsun, savab o vaxt olur ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna görə olsun. Təbii ki, bunlar hansı niyyət savabıdır. Həmçin, qardaşlar, faydalardan, 8-ci faydalardan, həmçin bu və öyrənirik ki, sadiq niyyət həmçin şəhadəti təhsilləşdirir, möhkəmləndirir, ispat edir sənin şəhadəti. Yəni, İslamlığı ispat edir, təsdiqləyir. Ona görə niyyət bir şəhadəti təsdiqləyir. Həmçin, qardaşlar, 9-cu e, faydalardan həmçinin Bu hədis ancaq niyyətdə, niyyət barədə danışır, əməl barədə danışmır. Yəni, əməl də vacibdir, lazımdır. O demək deyil, sənin niyyətin oldu, qutardı. Əməl də o lazımdır. Əməl də bağlıdır ona. Yəni, əməl bir, bir dənə niyyət kifayət deyil. Niyyət ayrılmaz əməldən. Əməl də olmalıdır ki, niyyətin sayılsın. Həmçinin faydalardan, qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm təlimini öyrənirik hadisdən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görün fikir ver. Qayda qeyd elədi, sonra misal çəkdi aydın olsun deyə. Qayda odur ki, nədir? Niyyətdir. Niyyət də, yəni ibadət, əməl niyyətə bağlıdır. Qaydadır. Sonra misal çəkdi Rasul sallallahu əleyhi və səlləm. Bunu göstərir ki, dəvətdə bu ən gözəl üslubdur. Ancaq Allah da Allah isə Quranda nə qədər misallar çəkir bizə. Hətta haqq aydın olsun. <coughs> Ona görə bu Rasul sallallahu aleyhi ve selləmin həmçinin ədikdə görsənir ki, təlimi və misal da çəkdi nəyi? Hicrəti. Hicrət lügəti mənada tərk deməkdir, tərk. Bir şey tərk edirsən. Şəri mənada məsələn, fitnə olan yerdən əminəmanlıq yerə bir gedmək, və ya küfür diyarını tərk eləyib İslam diyarına gedmək hicrət budur. Hicrət də gərək nədir? Gərək xalis ola. Ona görə sahabələrdən gəlib biri soruşur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ona. Deyir ki, özü hədisdə fikir versiniz, dünyanın məsələlərdən iki dənə məsələni Peyğəmbər sallallahu aleyhi çəkir. Kimin niyyəti dünyadırsa, və ya evlənmək. Bunlar işarədir ki, bunlar ikisi təsirdir niyyətə. Niyyətini dəyişməyinə. Ona görə ehtiyatda olmaq lazımdır. Fikirəsi hədisdə ikisini çəkdi. Dünya, bir də evlənmək qadınla. Bunlar işarədir Rasul sallallahu aleyhi ve sellemlə ki, bunlar niyyətə təsirləyir. Niyyəti dəyişir. Həmçin işarədir ki, ehtiyatda olmaq lazım məsələlərdə. Xüsusən dünyanla qadında. Həmçinin qardaşlar, e, faydalardan həmçinin, təbii faydalardan həmçinin qardaşlar, e, biz görürük ki, ən təhlükəli, həmçinin faydalardan, ən təhlükəli dini zəiflətmək üçün, dini aparmaq üçün ən təhlükəli məsələlərdən biri şəhvətdir. Şəhvət. Nə qədər olub ki, insan mömin olub, evlənib, dinin deyişib və evlənib ibadət tərk eləyib öz şəhvətinə görə. Ona görə şəhvət şeytanın qaplarından biridir. Çünki şeytanın insanın qapları var. Şəhvətdir. Aydındır. Şəhvətdir, şöhrətdir. Bunlar xəstəliklərdir şeytanın qapları. Həmçin, qardaşlar, ona görə fikir və söz hədisdə o gəlir. Şəhvət misal qeyd olunur. Həmçinin, qardaşlar, hədisdən görsənir ki, həmçinin onu bilmək lazımdır ki, türbəzir niyyətin olanda, türbəzir vəhsəsələr gələndə o vəhsəsələr niyyəti təsir etmir, dəyişmir, hətta əsr niyyət dəyişməyincə Çünki çox qardaşlar deyir ki, mənim niyyətim Allah üçündür. Lakin gəlir şeytan qıdıqlayır, vəsvəsə eləyir ki, sənə görürlər, belə eləmə. Və deyir, tərk eləyəm o xeyri. Sən bilginən ki, o cür vəsvəsələr, o cür xatirələr, əgər gəlsə ağlığa, fikir vermə. Niyyətə əlhamda deyişmir, niyyət belə, sən xeyirdirsə, niyyətin çünki xeyirdirsə, inşallah xeyir qazandırsan. Şərdirsə şər qazanır deyirsən. Ona görə sən o xeyir elə, o vəsvəsələr gəlsə, ta o vaxtadan ki, əsr niyyət dəyişməyib, niyyətin qalab, əlhamdülillah. Həmçin, qardaşlar, hədis göstərir ki, niyyətin Allah üçün olmağın yerin, əhmiyyətin. Hər bir əməldə, hər bir əməldə, dünyada, insan dünyada qazanmaq üçün eləsə, lakin niyyəti Allah üçün olsa, o dünya qazanmağı da ibadət çevirir. Ona görə fikir verirsən, əsas olaraq halal olsun. Halal olsa ibadətdir. Qəsdin halalı izləmək, halalı nəzarət almaq, çalışmaq ki, halal emək, o qəsdə görə, o niyyətə görə onda da savab qazansan. Əgər sən evlənsənsə, Qəsdin odur ki, ali qılmaq, Allah və Rasulun əmridir ki, zina eləməmək, ona görə zinadan qorunmaq üçün o qəsdə görürsən, savab qazansan. Sonra görürsən, ailədə də savab gelir. Adı ailəvə səhv etdiyin pul sədəqə yazılır. Çünki qəsd, aydındır, qəsd Allah Rasulü sunsa. Ona görə, qardaşlar, Həmçinin, yəni, faydalar ümumiyyətlə hədisdə çoxdur. Həmçinin ə, e, hədisdə hicrətin faydaları, fəziləti görsənir. Çünki başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Amir ibn Asın rivayətində, Amir ibn Asın rivayətində deyir ki, ə, e, hicrətin fəzilətinə işarə eləyib. Sən Müslimdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bilmirsən ki, İslam özündən qabaqkilərə hamısını etmirsən, hamısını yuyur. Yəni, insan İslam'a gələndə nə edib? Allah subhanətən onu bağışlayır. Bu da İslamın əzəmətliyi görsəniz. Və həmçin gəlir ki, hicrət, həmçin hicrət də özündən, ondan qabaqkilərə hamısını yuyur və həmçinin həc də özündən qabaqkilərə hamısını yuyur. Təbii ki, bunlar hamısı yenə qardaşlar niyyətə bağlıdır. Ona görə çalışma lazımdır. Niyyətin xalis olmağı. Hər bir əməldə. Fərqi yoxdur ibadətdə, fərqi yoxdur dünyada. Allah subhanətə alə inşallah ki, kömək olsun bu işdə. Allah subhanətə alə bizim niyyətlərimiz xalis onun üçün etsin. Allah subhanətə alə ölkəmizi, həmçin yəni müsəlman ölkələrin xətadan, baladan qorusun. Allah subhanətə alə müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanətə alə bizi fitnədən və əhlindən qorusun. Allah subhanətə alə Tezkilə məscidlərimizə açılmağına kömək olsun. Aqulu həzə və əstəğfirullah li və ləkum və lisəirə muslimin min kulli zəm əstəğfiruh innəhu huvəl qafurur rahim.